Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի պետական կառավարման համակարգում աշխատատեղերի կրճատումներ չեն սպասվում։ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Պատիժը կրելուց հետո ադրբեջանցի սահմանախախտը ազատ է արձակվել։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը այսօր հրավիրած մամուլո ասուլիսում ամփոփել է անցյալ տարվա ընթացքում նախարարության գործունեության արդյունքները։ Արցախում գործող փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիայում անդամագրվել է շուրջ 25 գործարար։ Չարորակ հիվանդությունների բուժումը հանրապետությունում իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Շահումյանի շրջանի դպրոցները ստացել են շուրջ 30 անվանում մարզագույք։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում տարածվում են տեղեկություններ, համաձայն որոնց Արցախի պետական կառավարման համակարգում սպասվում են աշխատատեղերի մեծականակ կրճատումներ։ Հարցի կապակցությամբ պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հավաստիացրել է, որ նման պնդումները անհիմն են։ Հարցին անդրադարձել եմ դեռևս տարեվերջին հրավիրված մամուլի ասուլիսին։ Կարծում եմ, որպես կանոն հնարավոր է խուսափել ասեկոսեներին տրվելուց, եթե դրա փոխարեն հիմք ընդունվեն պետական պաշտոնյաների արած հայտարարությունները։ Ցանկանում եմ հստակորեն ասել, որ պետական կառավարման համակարգում զանգվածային կրճատումներ չեն լինելու։ Այս պահին նախատեսված է մոտ 20 վարորդի հաստիքի կրճատում, որոնց իմիջայլոց կառաջարկվեն աշխատանքի այլ տարբերակներ, ասել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների, ինչպես նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական այլ առաջնահերթությունների շուրջ քննարկման եւ մտքերի փոխանակման համար Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպել է ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամների հետ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազորույցում Զոհրաբ Մնացականյանը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած խիզախ քայլերի վերաբերյալ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հայտարարությանը, մեկնաբանել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի վերաբերյալ վարչապետի հայտարարությունը։ Ըստ արտգոսնախարարի վարչապետը իր խոսքում նշել էր, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները նաև միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրել են, որ լուծման խնդիրը հենց հակամարտության մեջ ներգրավված երեք կողմերի օրակարգի հարցն է։ Հայաստանը բանակցող կողմ է, Հայաստանը երաշխավորն է Ղարաբաղի անվտանգության։ Դա չի նշանակում, որ խոսելով խաղաղության մասին, ինչ որ մեկը հարցականի տակ է դնում վճռականությունը, բայց խոսել խաղաղության մասին, որը վերաբերում է բոլոր մասնակիցներին եւ ադրբեջանական ժողովրդին, եւ Ղարաբաղի ժողովրդին, եւ Հայաստանի ժողովրդին, դրա մասին էր խոսում։ Մենք շատ կողջ ունենք, որպեսզի նման հայտարարություն գա նաեւ մյուս կողմից։ Հայաստանը շարունակում է աշխատել իր մասով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբրամյանը անդրադառնալով բանակցությունների առաջնագույն տիրող Անդորին դրա շուրջ ստեղծված լավատեսությանը նշել է, որ Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունների վերսկսման բացակայությունը ջարդել Հայաստանի վրա։ Սկզբում ոչ պաշտոնապես տեղեկատվական արտահոսքերի եւ հոդվածների, իսկ հետո պաշտոնապես սկսել է շրջանառել այն թեզը, որ Հայաստանը սկսում է հրաժարվել բանակցություններից։ Ադրբեջանը ամուր հիմքեր է նախապատրաստում իրավիճակը կտրուկ սրելու համար, իսկ մինչ այդ նրա դիվանագիտական կողմն է ապահովում։ Թե դա որ փուլում կօգտագործի, կախված է առաջիկայում տեղի ունենալիք տարբեր մակարդակներով հանդիպումներից եւ դրանց ընթացքից, ասել է Տիգրան Աբրամյանը։ Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի դատավճռով երկու տարի ազատազրկման դատապարտված Էլնուր Էլման Օղլի Հուսեյն Զադեն ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելուց հետո 2019 թվականի փետրվարի 2-ին ազատ է արձակվել։ Այս մասին հայտնել են Արցախի դատախազությունից նշելով, որ Հուսեյնզադեն մեղադրվում էր այն բանում, որ նա հանդիսանալով Ադրբեջանի զինված ուժերի 157-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հետախուզական վաշտի զինծառայող 2017 թվականի փետրվարի 1-ին ժամը 15-ի սահմաններում առանց պատշաճ թույլտվության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համանքի ուղությամբ ապօրինի հատել էր Արցախի զինված ուժերի կողմից պահպանվող պետական սահմանը, մտել մարտական դիրքի խրամուղի, որից հետո ձերբակալվել էր պետական հայ-ադրբեջանական սահմանի հսկողությունը իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողների կողմից։ Ֆրանսիայի հայկական ընկերությունները համակարգող խորհուրդը փետրվարի 17-ին անցկացնելու է Ֆրանսահայ համայնքի ընթրիկ։ Այս մասին հայտնել է խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը։ Ընթրիքին մասնակցելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ներկային լինելու նաև Ֆրանսիայի կրթության նախարարը, Փարիզի քաղաքապետը, Փարիզյան շրջանի մարզպետը, տասնյակ падգամավորներ եւ սենատի անդամներ հայտնի անձինք ասել է նա, հավելելով, որ ընթրիքի ներկային լինելու բոլոր հայկական կազմակերպությունները կլինեն նաև այլ համայնքներից, մահմեդականներից, եզդիներից, հրեաներից, ասորիներից։ Ընթրիքին մասնակցելու են նաև այլ երկրների շատ դեսպաններ, մոտ 480 մարդ։ Մուրադ Փափազյանի խոսքով համայնքի ամենամյա ընթրիքը շատ մեծ քաղաքական ժամադրություն է, որի ընթացքում կարողանում են բոլորին իրենց քաղաքական падգամը փոխանցել։ Այս տարի մենք որոշել ենք կենտրոնացնել մեր падգամը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախության հարցի շուրջ, որ เป զի նախագահ Մակրոնը եւ բոլորը իմանան, որ Սփյուռքը եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը Արցախի ժողովրդի կողքին է։ Սրա վրա մենք շեշտը պետք է դնենք լրջորեն, ասել են նա։ Մուրադ Փափազյանը նշել է, դժվար եւ մտահոգիչ լուրեր են հասնում մեզ եւ մենք նկատում ենք, որ արդեն ժամանակն է ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը միասնական է Արցախի հարցի շուրջ եւ այն համար մեկն է մեր առաջնահերթություններում, ասել է նա. Ստեփանակերտում նախատեսվում է կառուցել IT ուղղվածությամբ հանրակրթական դպրոց։ Այդ մասին հայտնել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը այսօր հրավիրած մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտում IT ուղղվածությամբ դպրոցի կառուցման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Թրփանջյան հիմնադրամի հետ անցած տարվա նոյեմբերին նախագահ Բակո Սահակյանի ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում։ Նախագիծը կիրականացվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով, ասաց Նարինե Աղաբալյանը։ Արդեն աշխատանքներ են իրականացվում նախագծանախաշվարկային փաստաթղթերի պատրաստման մասով շինարական աշխատանքները կարծում եմ արդեն աշնանը կարող են մեկնարկել։ Իսկ ընդհանրապես 2018 թվականը Մանկավարժության, Գիտության և Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով ոլորտային խնդիրների ուսումնասիրության, համակարգային մոտեցման, նոր լուծումների նախանշման եւ նոր ծրագրերի նախապատրաստման տարի էր։ Այսպես, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ներառական կրթության ներդրումը մի շարք խնդիրներ է առաջ բերել, որովհետեւ դպրոցը նախապես պատրաստ չէր ընդունելու հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին։ Արդյունքում ներառական կրթության առաջ բերած խնդիրները հիմնականում ընկել են հոգեբանների եւ սոցիալական մանկավարժների ուսերին։ Ոլորտի խնդիրները լուծելու նպատակով նպատակով նախարարությունն ակտիվ համագործակցում է Հայաստանում գործող Հույսի կամուրջ հասարակական գազམ་ակերպության հետ, կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ տնորենների ու փոխտնորենների համար։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև ԱՌՊՀ-ի հետ մանկավարժական բոլոր մասնագիտություններում ներառական կրթության մոդուլը ներդնելու ուղղությամբ։ Նարինե Աղաբալյանի խոսքով ներառական կրթությունը նշանակում է կրթության դասավանդման ապահովում յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով ոչ միայն ֆիզիկական համանախագահողությունները ունեցող, այլ յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով եւ հենց դրա համար ենք սա կարեւորում, որովհետեւ եթե մենք այսօր անընդհատ խոսում ենք դասագրքերից, ծրագրերից եւ ուսումնական նյութի բարդությունից, ապա դա մեծ մասով նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ մենք ներառական վերաբերմունք չենք ցուցաբերում կոնկրետ երեխաներին եւ հաշվի չենք առնում երեխաների առանձնահատկությունները։ Իսկ հաշվի առնելու համար մենք պետք է առաջին հերթին պատրաստենք հենց բոլոր ուսուցիչներին Նախնական տեխնոլոգիական կրթության եւ դպրոցներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ եւս գործնական քայլեր են կատարվել։ Շարունակվել է համագործակցությունը Թումո կենտրոնի եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների միության հետ։ Վերջինիս հետ կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ են բացվել հանրապետության եւս 7 դպրոցներում։ Ասկերյանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու ընթացքի մեջ է, ինչպես նաեւ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր, Կովսական եւ Ստեփանակերտի և 3 դպրոցներում։ Այս աշխատանքները եւս շարունակվելու են եւ 2019-ին ակնկալում ենք, որ շուրջ 15 դպրոցներում եւս կներդնենք։ Շարունակվել է ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացը։ Կրթությանը նոր ворակ ու լիցք հաղորդելու համար նախարարությունը համագործակցում է նաեւ Դասավանդիր Հայաստան հիմնադրամի հետ, ինչի արդյունքում հանրապետության 12 դպրոցներում աշխատանքի են ընդունվել 13 նոր ուսուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Հիմնադրամի հետ մեկտեղ նախատեսվում է կազմակերպել կրթական մեծ համաժողով, որտեղ ուսուցիչներին հնարավորություն կընձեռնվի ներկայացնել իրենց նորարարական մոտեցումներն ու գաղափարները։ Սփյուռքի հետ համագործակցությունը նույնպես նախարարության ուշադրության կենտրոնում է, ասաց Նարինե Աղաբալյանը։ Այդ նպատակով կազմակերպում են համատեղ ճամփարներ։ Կրթությունն աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխանեցնելու առումով նախարարը կարևորում է նոր կրթական հաստատությունների ստեղծումը։ Բերձորում առաջիկա տարիներին կհիմնվի նոր գյուղատնտեսական քոլեջ։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվում Միացյալ Նահանգներում գործող Աբրամյան կրթական հիմնադրամի հետ, որը կպատրաստի այնպիսի մասնակիցներ, որոնք անհրաժեշտ են կոնկրետ տարածաշրջանային ծրագրերի իրականացման համար։ Սպորտի բնագավառում զգալի ձեռքբերումներ են եղել։ Արցախի 442 մարզիկ տարբեր երկրներում բարձրացրել է հայկական դրոշը, ասաց Նարինե Ղաբալյանը նշելով, որ այսուհետ շեշտը դրվելու է օլիմպիական մարզաձևերի զարգացման խնդրին։ Ինչ վերաբերում է կրթության ապագայի մասին տեսլականին, ապա նախարարի կարծիքով մտածելակերպի փոփոխություն է անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է բարձրանալ նեղ կենցաղային մակարդակից ու ձգտել մեծ նպատակների։ Երեխաներին պետք է սովորեցնել երազել ու հասնել երազանքին, սովորեցնել փոխել կյանքն ու ապագան։ Յուլիա Վանյան այսօր Արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ Արցախում գործում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիան, որը կոչված է մեկ հանրային կառույցում միավորել երկրի գործարարներին։ Որքանով են համախմբված արցախցի գործարարները, ինչ խնդիրներ են նրանց մտահոգում, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ասոցիացիայի ստեղծման հիմնական նպատակն է կամուրջ հանդիսանալ գործարարների եւ պետական մարմինների միջև։ Ասոցիացիայի նախագահ Էրիկ Մկրտումյանը մեծ զրույցում նշեց, որ իրենց կառույցին առ այսօր անդամագրվել է շուրջ 25 գործարար։ Լույս ասեմ, դա դե ոչ միակ արտադրող, արտադրողներն են, այդտեղ կան նաեւ գործարարներ, ովքեր զբաղվում են տուրիստական գործունեությամբ, կան շինարարներ, կան ճարտարապետներ, Ասոցիացիան իր աշխատանքներում ներգրավվել է տնտեսագետների, իրավաբանների եւ այլ մասնագետների, գործարարներին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Էդիկ Մկրտումյանի դիտարկմամբ շատ գործարարներ տեղյակ չեն նոր օրենքների եւ նորմատիվ ակտերի ընդունմանը։ Փաստորեն ցանոթ չեն այդ փաստաթղթերին ու դրանց պարունակած հրամայականների կիրառման կարգին։ Ասոցիացիայում ընդգրկված իրավաբանները նպատակ ունեն նրանց իրազեկելու հենց այդ նորությունները հանդիպումներ ենք ունեցել թույրաունքների պաշտպանի հետ, ու ավելի շատ ինքը կրում էր, որ մեր գործարարները հասկանան ինչով կարան դիմեն, ինչ հարցեր կարան բարձրացնեն, ինչ հարցերով կարա մարդու իրավունքների պաշտպանը իրանց օգնի օգտակար լինի։ Դրա համար տենց շատ մեծ հարցեր չկա, որ այդ երկու ամսվա ընթացքում մենք ինչ որ լուծումներ ենք տվել։ Եվս մի կարևոր խնդիր, որոնց հետ հաճախ են առնչվում տեղացի արտադրողները, խոսքը թողարկված արտադրանքի իրացմանն է վերաբերում։ Ասոցիացիայի նախագահն այժմ այս խնդրի լուծման համար նոր ուղիներ է փնտրում։ Մեծ խնդիրը այսօրվա պահին մեր արտադրող գործարարների մոտ իրանց իրացման խնդիրն է, ապրանքները իրացնելու համար։ Դրա համար որոշել ենք, էլի տենց ասացածը միասին որոշել ենք մենակ Արցախի արտադրողների համար ստեղծել մի հատ տեղ, ու այս պահին այս խանութի ձևով, որ կարողանան լրիվ իրանց ապրանքները տեղադրեն ու ցուցադրեն։ Նշենք, որ ասոցիացիան իր բոլոր ծրագրերը սկսել է իրականացնել արդեն գրանցված գործարարների անդամավճարների հաշվին։ Այս ամենով հանդերձ Էրիկ Մկրտումյանը չի բացառում պետության մասնակցությունը ասոցիացիայի եւ ընդհանուր առմամբ Արցախում ՓՄԶ-ների զարգացմանը։ Ու այս խանութը, որ մենք սարքենք, ելի Արցախ ասոցիացիայի գումարներով է ու ասոցիացիայի մասնակիցների գումարներով է տեղեկատու ենք ուզում ենք տպագրել, արդեն սա տվյալները հավաքած է, մոտորերս արդեն այդ տեղեկատունելնելու է, որը վերաբերում է ընդհանուր Արցախի գործարարներին։ Պետությունը իր հավանությունը մեր ծրագրին տվել է եւ ավելի շատ պատրաստ են աջակցելու, որ ավելի մեծ գործեր կարողանանք անենք։ Ասոցիացիայի անդամների շրջանում հետս հետե ավելանում է նաեւ սկսնակ գործարարների թիվը։ Այդպիսիներից է երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանը։ Պարզվեց, որ ասոցիացիային շրջանակներում ամենամեծ ու կարևորագույն խնդիրն է երիտասարդ ու նոր ձևավորվող բիզնեսմենների աջակցությունը ստացած սկզբնական ինֆորմացիան, որ արդեն բավականին տեղեկություններ պարունակում իր մեջ ու լավ առաջարկություն ստացա։ Ազատ Ադամյանի տեսակետով սկսնագործարարների համար նման աջակցությունը խիստ կարևոր է։ Նրա համոզմամբ ասոցիացիայի ստեղծումը անպայման օժանդակելու եւ խթանելու է Արցախում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Չարորակ հիվանդությունների բուժումը տարիներ շարունակ Արցախում իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում թանկարժեք դեղամիջոցներով բուժում։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի ռուսկաբանական ծառայության ղեկավար Արմեն Հայրյանը, նշելով, որ նման դեպքերում էլ քաղաքացիները անհրաժեշտ բժշկական փաստաթղթեր են ներկայացնում եւ առողջապահության նախարարությունը մինչեւ 50%-ի ֆինանսական ծախսերի փոխհատուցում է կատարում։ Արմեն Հայրյանի խոսքով Արցախում արդեն մի քանի տարի է, ինչ կազմակերպվում են քաղցկեղի դեմ պայքարի տարբեր միջոցառումներ։ Հայաստանում եւ Արցախում կմեկնարկի վաղ եւ ճշգրիտ խորագրով տեղեկատվական արշավ ուղղված քաղցկեղի դեմ պայքարին։ Նախաձեռնողը Եվրոպա Դոննա Արմենիա կազմակերպությունն է։ Կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Նվարդ Քոչարյանը նշել է, որ տեղեկատվական արշավի նպատակը հիվանդության կանխարգելումն է։ Եթե հիվանդությունը վաղ է հայտնաբերվում, ապա եւ բուժումն է արդյունավետ լինում եւ առողջական խնդիր ունեցողի կյանքի որակն է բարելավում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ շատ են դեպքերը, երբ հիվանդությունները վերջին փուլում են հայտնաբերվում, իսկ նման պարագայում բուժվելու հավանականությունը նվազում է, ասել է Նվարդ Քոչարյանը։ Շահումյանի շրջանում գործող 16 դպրոցների համար օրերը ստացվել է շուրջ 30 անվանում մարզագույք։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Դրանց մեջ են մտնում ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի, հանդբոլի գնդակներ, շախմատ, բասկետբոլի օղակներ, վոլեյբոլի ցանցեր, թենիսի գնդաթիեր, հանդելներ, սպորտային մատեր։ Բավականին բազմազան տեսականի, որն անհրաժեշտ է դպրոցում ֆիզկուլտուրայի դասերի պարապմունքների համար։ Մեծ զրույցում նշեց վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Մարզագույքը շրջանի դպրոցներին տրամադրելու գործում միջնորդ է եղել ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը Վովա Վարդանովի գլխավորությամբ։ Մարզագույքը բաժանվել է շրջանի բոլոր 16 դպրոցների միջև։ Աշխումը կատարելիս հաշվի է առնվել դպրոցների մեծությունն ու աշակերտների թիվը։ Բաժանումներն արդեն կատարված են 8-9 դպրոց արդեն ստացել են գույքը։ Մյուս դպրոցներն էլ առաջիկա 1-2 օրվա մեջ կստանան եւ կարծում եմ, որ սա կնպաստի, որ մեր մարզական միջոցառումներն ավելի արդյունավետ անցկացվեն, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Խարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցից, իսկ կուլտուրայի դասաժամերն անցկացվում են Խարվաճարում գտնվող Խաչեն մարզադպրոցի դահլիճում։ Սպորտային գույքը տեղադրվել է այստեղ եւ հավասարապես կօգտագործվի թե ֆիզկուլտուրայի ժամերին, թե սպորտ դպրոցի խմբակի պարապմունքների ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ մարզադպրոցի շրջանակներում այս ուսումնական տարում գործում է 10 խմբակ, որին հաճախում են ընդհանուր թվով 110 մարզիկներ։ Մարզադպրոցի խմբակներ գործում են ինչպես Խարվաճարում, այնպես էլ շրջանի Հայաստանի մի քանի համայնքներում։ Մարզադպրոցի սաներն ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում մասնակցում են տարբեր սպորտային միջոցառումների։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ 35-10 կիլովոլտ Մարտունի ենթակայանում վերանորոգման աշխատանքների կատարման համար սույն թվականի փետրվարի 6-ին ժամը 11-ից մինչև 12-ը կհոսանքազրկվեն Մարտունու շրջանի հետևյալ բնակավայրերը՝ Մարտունի եւ Ճարտար քաղաքները, Բերթաշեն, Եմիշջան, Աշան, Վազգենաշեն, Նորշեն, Հացի, Ավդոր, Մյուրիշեն, Խնուշինակ, Գիշի, Սպիտակաշեն, Հաղորդի, Մուշկապատ, Վարանդա, Կաղարծի, Պարավաթում, Ննգի, Քաջավան, Կակավաձոր գյուղերը իրենց մերձակա ձեռնակություններով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։